An garsún gur dhein gaiscíoch de. Do bhí fear ann, é pósta agus níor ráinig éinne clainne a bheith acu ar feadh i bhfad. Tréis tamaill do bhí mac óg acu. Shíleadar go rabhadar tógtha go brách le seo, ach ní raibh an scéal mar a shíleadar. In ionad é a bheith a' fás nó aon bhreis a bheith a' teacht air ó lá go lá nó ó bhliain go bhliain is amhlaidh a bhí sé a' laghdú. geall leis. Níor fhág seo aon fhonn orthu agus mar sin féin do tháinig a chaint do fé mar a tháinig an t-aos agus bhí sé chomh ciallmhar is dá mbeadh tuise an chnuic ann. Lá éigint dá raibh an t-athair ag dul sa choill a d'iarraidh adhmaid, d'iarr an garsúinín air a bheith leis. Ní bhéarfad. a dúirt an t-athair, mar tá an tseana-chairt athá agam ró-shalach, agus b'fhéidir gur amhail gurb amhlaidh a raghfá amú istigh inti. Á, más ea, raghadsa in áit eile, a dúirt an garsúinín, is dócha ná raibh puinn tuise ann. Sé an. áit gur shocraigh sé é féin ná amuigh in airde ar chluais an chapaill. Chuaigh an t-athair sa choill agus do bhí an t-adhmad aige á ghearradh leis agus d'fhan an garsúinín in airde ar chluais an chapaill. Ba ghairid gur bhuail chuige fear ná feaca riamh roimis sin, fear breá, mór, dea-bhraiteach, agus do thug sé fé ndeara an rud beag in airde ar an gcapall nó ar an gcluais. Thóg sé anuas ar a bhais é agus bhí sé a' féachaint air. Is diail an éagóir atá déanta agat air sin, a dúirt sé. Más tú a athair, leis an bhfear a bhí ag gearradh an adhmaid. Is me, a dúirt sé. Gan dearmad agus cad í an éagóir atá déanta agam air. Ná tugann tú bia dó, a dúirt an fear. Ní sin togha gaiscígh, a dúirt sé, dá bhfaigheadh sé bia gaiscígh. Is baolach ná beidh puinn gaisce ann, arsa an t-athair. Béarfadsa liom é uait, a dúirt sé ar feadh tamaill agus tabharfad tabharfaidh mé bia gaiscígh dó agus leog liom é aon bhliain amháin is tchífir an bhreis a bheidh tagaithe air. Níor mhaith leis é leogaint uaidh agus filleadh abhaile a' triall ar an máthair gan é a bheith aige. ach do chuaidh an fear chomh cruaidh air is go mb'éigint dó é a leogaint leis. Buail umam anso, a dúirt sé, i gcionn bliana beidh sé agam duit arís. Seadh! Chuaidh sé abhaile agus thug sé a' tseanabhean sa bhaile caibiseáil throda dho i dtaobh an gharsúinín a leogaint le héinne agus ná feadair sé cé dho gur thug sé ná cá raibh sé gofa. Ní rabhadar ró-shuaithinseach in aon chor agus go raibh an bhliain caite. As go brách leis an bhfear arís fé dhéin na coille féachaint a' gcasfaí air an garsúinín agus an té a rug leis é. Ní raibh sé i bhfad a' feitheamh nuair a tháinig sé chuige agus ana-scriosaire garsúin in aonacht leis. Féach anois, a dúirt sé, an bhreis a tháinig air. Ó ní hé an fear céanna in aon chor é, arsa an t-athair. Ní hé. a dúirt sé, agus tabhair dom ar feadh bliana eile é agus nuair a thiocfaidh mé thar n-ais leis ní aithneoir in aon chor é, beidh sé chomh láidir, chomh cuíthach san. Do scaoil sé leis arís é agus níor iarr sé an iomarca tathaint in aon chor nuair a chonaic sé an bhreis a bhí tagaithe ar an ngarsúin. Abhaile leis arís fé dhéin na seana-mhná agus d'inis an scéal di, agus an fheabhas a bhí tagaithe ar an ngarsúin. D'fhágas aige bliain eile é, a dúirt sé, agus dúirt sé liom gur mhór an t-anaithe an neart a bheadh air an bhliain seo. Ní raibh an tseanabhean ró-mhíshásta in aon chor nuair a bhí sé dultha i bhfeabhas chomh mór sin. Nuair a bhí an bhliain amú arís, chuaigh sé féna dhéin, agus má chuaigh, do tháinig an fear agus é in aonacht leis agus ní fheadair éinne, geall leis, cioca den bheirt ba dealraithí. Bhí an garsún chomh láidir is chomh cruthanta a féachaint leis an bhfear a bhí in aonacht leis. Sea anois, a dúirt sé, ní iarrfadsa ort a leogaint, é a leogaint, liom a thuilleadh, tá sé 'na ghaiscíoch agus tabhair aire dho agus tabhair bia dho, agus is baolach ná tabharfair bia gaiscígh dó, a dúirt sé, mar ná fuileann tú i ngustal do dhóthain chuige. Do thug sé leis abhaile é agus ba mhór a. Ba mhór a' seó an t-áthas a bhí ar an máthair nuair a chonnaic sí é, an fear breá a bhí déanta dhe. T'réis tamaill dúirt an garsún leo, Anois, a dúirt sé, níl aon ghnó agamsa in aonacht libh-se agus imeod a' déanamh dom féin, pé áit a dtabharfad m'aghaidh ar feadh tamaill. Ní hamhlaidh ná go bhfillfead arís oraibh, a dúirt sé, ach triallfad maireachtaint éigin a dhéanamh dom féin sar a dtiocfad. D'fhág sé slán acu agus bhí buairt go leor ina dhiaidh. D'imigh sé air a' siúl riamh is choíche a' lorg máistir a thógfadh é chun oibre. Bhí teipithe air agus i ndeireadh bára do casadh a' triall ar fheirmeoir é go raibh stoc mór a' teacht sa chlós chuige um thráthnóna. Do thug sé fé ndeara an stoc breá agus dúirt leis an bhfeirmeoir, Is breá an stoc iad so agat. Tá siad go maith, a dúirt an feirmeoir, dá mbeadh duine agam a dhéanfadh iad d'aoireacht. Ach níl. Canathaobh san? a dúirt an garsún. Nó Seán is cóir dúinn a thabhairt air mar b'ea a thugtaí air. Arú a leithéid. Airiú a leithéid seo, ar seisean. Tá coill anso im aice, athaigh atá chun cónaigh inti agus ní fhanfadh éinne ag aoireacht stoic agamsa le heagla go raghadh aon bhó acu san san isteach i gcoill na n-athach, agus dá raghadh ceann acu ann níor bheag san, a dúirt sé, do mharóidís an t-aoire. Agus an dtabharfá tuarastal maith, a dúirt Seán. Pé tuarastal ba mhaith leat, a dúirt sé, dá bhfanfá á bhfeighil, á bhfeighil agus gan iad a leogaint sa choill. Fanfad, a dúirt sé. Shocraíodar ar thuarastal mhaith le chéile agus ar maidin lá arna mháireach do scaoileadh amach na ba chuige agus bhíodar crúite. Imigh ort anois leo, a dúirt an feirmeoir. agus thaispeáin dó cá gcomáinfeadh sé na ba. Féadfair gach aon áit eile bheith agat dóibh, a dúirt sé, ach seachain an choill, ná leog isteach iad. Chomáin sé leis na ba agus b'é an chéad rud a dhein sé iad a dhruidiúint fé dhéin na coille. Ní raghadh na ba isteach mar bhí an-dhaingean ar an gcoill agus, Ach má bhí, ba ghairid an mhoill ar Sheán bearna a réabadh isteach inti. Tháinig sé ar a dtaobh amuigh dhíobh is chomáin an uile bhó acu isteach inti. Bhíodar istigh, fuíollach féir is fothana acu, Seán ina suí ar an gclaí ag féachaint orthu. Arú, ba ghairid gur airigh sé chuige an siot, an fuaim is an fothram. Ag an athach mór a bhí ceann mór air agus aon tsúil amháin i gclár a éadain. Arú, ar seisean, a rud anacraigh, cad a bheir duit na ba san a leogaint isteach im choill, agus díolfar as anois. Do thosnaigh sé féin is Seán ar a chéile agus níorbh fhada in aon chor gur bhain Seán an ceann de. Do thairrig sé gad sceiche gan scothadh trína chluais agus do cheangail in airde ar chrann é. Nuair a bhí, nuair a tháinig an tráthnóna do chomáin sé leis abhaile na ba agus nuair a chuaigh na mná ag crú na mbó do bhí iúnadh orthu canathaobh go raibh oiread bainne acu, níos mó ná mar a bhíodh aon lá eile. D'insíodar d'fhear a tí é agus d'fhiafraigh sé do Sheán, A Sheáin, a Sheáin, Ní hé go mbeadh na ba leogaithe i gcoill na n-uthach agat. Ó, ní rabhadar, a dúirt Seán, ná ní leogfadh eagla dhom é. Ó, is maith an buachaill é, a dúirt sé. B'é an cleas céanna é maidin amáireach. D'imigh Seán arís i ndiaidh na mbó agus ní raibh air an bhearna a oscailt in aon chor. Chomáin sé roimis isteach iad agus má chomáin, ní raibh sé i bhfad istigh nuair a airigh sé an choill á réabadh, a theacht féna dhéin, an t-uthach mór, na dtrí gceann, na dtrí mbeann is na dtrí muineál fada ramhra díreach. Ariú, a anacróir, ar seisean, cár ghabhais lem dhriotháir, nó a bhfacaís anso in aon bhall inné, nó canathaobh go bhfuil tú, go bhfuil do chuid stuic agat ar fuaid mo choille, a léimt chuige. Ach ní raibh a chlaíomh ar fán ó Sheán. Do bhí sé ullamh dho agus do luigh an bheirt ar a chéile. Amach san aimsir do fuair Seán a cheannsmacht air. Do bhíodh ceann aige á bhaint i ndiaidh a chéile i gcónaí chun go raibh na dtrí cinn bainte dhe agus é 'na sheana-chorpalach ansúd aige i lár na coille. Bhí an tráthnóna a teacht agus arís do thairrig sé gad sceiche gan scothadh trí sna cluasa ar na cinn seo agus do chroch in áirde ar chrann iad. Chomáin sé leis abhaile na ba agus iad go bolg lán agus deabhadh bainne ortha. Nuair a chuadar sa chlós do thug an feirmeóir fé ndeara iad agus nuair a suíodh chun iad a chrúdh b'fhearr ná san a tugadh fé ndeara iad agus do bhí an bainne go léir acu. Is tú an buachaill, a dúirt sé, ab fhearr a bhí riamh agam. Tá dhá oiread bainne acu ó thánaís a triall orm agus ní hé go mbeifeá á leogan sa choill. Ó, ní leogfadh eagla dom é, arsa Seán. Sea, fuair sé a shuipéar agus bhíothas an-bhaoch de. Níor glaodh rómhoch ar maidin air chun go raibh na ba crúite, chun go raibh na ba crúite. Glaodh air. A Sheáin, is dócha go raghaidh tú i ndiaidh na mbó arís inniu. Ó, raghad, a dúirt sé. Go hálainn. Chomáin leis iad agus isteach sa choill, agus isteach sa choill. Bhíodar istigh aige tamall maith nuair a airigh sé an stracadh, an stracadh millúrthach agus crann á lúbadh agus géagracha á mbriseadh a theacht féna dhéin. An t-athach ba chuthaí a tháinig riamh, uthach mór na gcúig mbeann, na gcúig gceann, na. agus na muiníl fada ramhara díreach. Ó, gráin ort, ar seisean, nuair a chonaic sé é. A anacróir, a dúirt sé, nó canathaobh go bhfuil na ba sa choill agat? A bhfacaís mo bheirt dhritheár, a dúirt sé, bhíodar amú uaim inné agus arú inné agus níor fhilleadar. Ní iarrfadsa ach chomh beag leo, arsa Seán. Do dhein, do dhein, an t-athach air, agus má dhein, do thug Seán iarracht fé lena chlaíomh agus do bhain ceann den chéad iarracht. Do lean, do leandar ar a chéile chun go raibh na cinn go léir bainte aige dhe agus nuair a tháinig an tráthnóna dáltha na coda eile do thairrig sé an seana-ghad sceiche gan scothadh trína Trína arís agus do chroch in airde iad in éineacht leis a gcuid eile. Chomáin leis abhaile na ba, agus ní raibh aon mhíorúilt ach an bainne a bhí acu. Do bhí eagla ar a' bhfeirmeoir go raibh na ba a' dul sa choill agus dheimhnigh Seán dó ná rabhadar, agus ná leogfadh eagla dho dul in aice na coille in aon chor. Sea! Lá'r na mháireach chomáin sé leis arís iad, agus isteach sa choill. Ní raibh sé rófhada istigh nuair a airigh sé chuige mar a bheadh sí gaoithe nó rud éigint a bheadh á réabadh, na coille ar fad á stracadh as na préamhacha. Cad a bheadh ná máthair na n-athach a theacht, í gléasta chun comhraic, gathaí iarainn curtha aici uirthi féin agus dhein sí ar Sheán. Airiú, ar seisean, is dócha gur tú a mhairbh mo thriúr mac. Mo thriúr mac. Ar maidin inniu is ea fuaireas a gcinn ansan in airde ar chrann. Geobhaidh tú, a dúirt sé, agus do cheann féin ann ar maidin amáireach. Do thug sí iarracht fé chun crúca a chur ann. Do léim sé ar scáth crainn uaithe agus do chuir sí na crúcaí iarainn a bhí socair uirthi amach tríd an gcrann chuige. agus ba mhaith an mhaise sin ag Seán. Do dhein sé iad a bharradh lena chlaíomh ar an dtaobh eile den chrann agus do léim chúithi nuair a bhí sí i ngreim agus do bhain an ceann di. Sea, do bhuail sé in airde ar chrann arís í, thug sé nós na coda eile don tseana-phlaosc agus chomáin leis abhaile na ba. B'é an cleas céanna é nuair a chuaigh sé abhaile, a iúnadh mhór go léir conas a bhí an bainne agus an deabhadh, an deabhadh bainne tagaithe orthu? an deabhramh bainne tagaithe orthu? Níor cuireadh as a leabaidh ró-mhoch é agus gur glaodh air chun na mbó a chomáint amach arís. Chomáin leis iad. agus isteach sa choill agus isteach sa choill. Má dhein, ní raibh éinne ag teacht ag triall air, ní raibh athach ná máthair athach ag teacht. Ní stadfad anois, a dúirt sé, chun go bhfeicead cad é an tsaghas áite a bhí acu. D'imigh sé air tríd an gcoill chun go bhfuair sé cúirt na n-athach. Shiúlaigh sé gach aon bhlúire, an chúirt breá go réidh agus gach aon ní dá bhreáthacht. Na capaill breátha agus bhíodh ba ann. Fiú níos fiú níos fearr ná bhí ná bhí ba an fheirmeora dá mhéad dúthracht a bhí ag Seán á dhéanamh dóibh. Níor dhearúd sé filleadh um thráthnóna chun na mbó a chomáint abhaile, do chomáin agus b'é an scéal céanna é. Bheifí a' feitheamh chun go dtagaidís agus go bhficfí an dealramh bainne bhí orthu, agus an bainne mór a bhí á chrú uathu, ar maidin lár na bháireach, Anois, a Sheáin, arsan bhfeirmeoir, arsan fheirmeoir, beimid as baile inniu agus ar do bhás, pé rud a dheinis go dtí so, dein aoireacht mhaith inniu ar na buaibh. Ná leog isteach i gcoill na n-athach iad, ar do bhás. Cá mbeidh sibh? a dúirt sé. Ó, mhuise, a dúirt sé, Áit nach maith linn a bheith dá mbeadh leigheas air ach caithfear dul ann. A leithéid seo. Tá loch anso tamall uainn agus tá piast sa loch san. Tagann sí amach uair sa mbliain. Caithfear bean óg éigint, pé bean is breátha san áit, a chur amuigh ar an gcarraig agus áit ná ina dtagann sí amach as an bhfarraige nó as an loch, agus mara gcuirfí an bhean ansan gheobhadh sí amach ar fuaid na tíre agus do stracfadh sí agus d'íosfadh sí a mbeadh de dhaoine ann idir mná agus fir. Tá deireadh na mban breátha beirthe. aici léi, agus inniu caithfear iníon an Rí a chur amuigh ar an gCarraig ina comhair agus béarfaidh sí í. Ní foláir dúinn go léir go léir bheith láithreach nó mara mbeimís do mharódh an Rí sinn, nó do chuirfeadh sé amach as an dúthaigh sinn ar fad. B'in mar a bhí, do chomáin Seán leis na ba agus níor stad cos de chun gur chuir sé isteach sa choill iad. Ní raibh aon ghá le hiad d'aoireacht sa choill, bhí deireadh leis na hathaigh agus gan éinne chun teacht fé dhéin na mbó. D'imigh Seán is níor stad sé chun gur chuaigh sé go Cúirt na nAthach. Ghabh sé tríd an gcúirt agus do fuair sé an chulaith éadaigh ba dheise a bhí ann. mar a shíl sé ar aon tslí, do chuir uime í. Amach leis sa stábla agus do fuair ceann do sna capaill. Chuir iallait ar an gcapall, tháinig in airde air, thóg leis a chlaíomh agus as go brách leis. D'fhág sé an choill agus na ba ansan 'na dhiaidh. Níor stad sé riamh ná choíche chun go tháini' sé san áit go raibh an loch. Do bhí na sluaite timpeall na loiche. agus iníon an rí ceangailte amuigh in airde ar charraig ar imeall na loiche. Ba ghairid gur airigh sé an gol. D'airíodar go léir liú ghoil nuair a chnoiceadar an phiast a teacht. Bhí sé ag teacht tríd a loch agus gach éinne a druidiúint uaithi, ón áit go raibh an bhean ceangailte ar a gcarraig le heagla go mbéarfadh sé iad féin léi. An diabhal blúire do Sheán ná gur dhein féna déin ar mhuin capaill agus a chlaíomh aige. Tháini' sé idir í agus an charraig. Níor leog sé don phéist teacht amach a d'iarraidh na mná. Bhí an phiast a d'iarraidh é dh'ithe agus gach aon bhuille de chlaíomh ag Seán ar a phéist, ar a bpéist, agus i ndeireadh báire do bhí an ceannsmacht aige á fháil uirthi agus d'iarr an phiast sosa comhraic go dtí na máireach. B'in mar a bhí, chuir Seán de tríd an slua agus ní fheadair éinne cérbh é agus cé hé an gaiscíoch a bhí tar éis iníon an Rí a shábháil. D'imigh sé air agus go, is do tógadh iníon an Rí don charraig agus chuaigh sé abhaile i gcomhair na hoíche. Nuair a chuaigh Seán chomh fada le cúirt na n-athach, D'athraigh sé a éadach, chuir sé uime a sheana-bhalcaisí féin, tháinig i ndiaidh na mbó agus chomáin leis abhaile iad. I gcionn tamaill do tháinig an feirmeoir agus an bhean. Sea, arú, a dúirt Seán, cad é an scéal atá agaibh? Is dócha go bhfuil drochscéal buartha iníon an rí imithe ag an bpéist. Tá scéal diail ghreannmhar Diail ghreannmhar, a dúirt an feirmeoir. A leithéid seo. Do bhí an phiast a teacht nuair a tháinig gaiscíoch ar muin capaill. Do léim sé isteach sa loch idir an phéist agus an bhean. Thosnaigh ar a bpéist a léasadh lena chlaíomh agus b'é deireadh tháinig air gur iarr sí sosa comhraic go dtí na máireach. D'imigh an gaiscíoch is n'fheadair éinne cérbh é ná cad as dó. Scéal diail ghreannmhar, arsa Seán. agus caithfeam go léir dul ann arís amárach, a dúirt an feirmeoir, mar caithfear í a chur ansúd ar an gcarraig, tiocfaidh an phiast arís. B'in mar a bhí agus do tugadh an oíche ag caint ar an ngaiscíoch a chosain iníon an rí. Ar maidin lá arna mhárach, do chomáin Seán leis na ba isteach sa choíll is d'imigh an feirmeoir agus an bhean fé dhéin na locha. Chuaigh Seán fé dhéin chúirt na n-athach agus chuardaigh arís agus fuair sé culaith éadaigh fiain ní ba dheise ná an ceann a bhí inné roimis sin air. Amach leis sa stábla agus fuair sé capall ar dhath eile agus níos dealraithí ná an capall a bhí aige inné. As go brách leis agus níor stad sé chun gur tháinig sé in aice na locha. Do bhí na sluaite bailithe ann, níos mó ná mar bhí ann inné roimis sin, agus níorbh fhada gur tháinig an phiast. Siúd amach í tríd an loch, agus ba mhaith an mhaise sin ag Seán. Isteach leis ina choinnibh agus do luigh an comhrac acu le chéile. Bhíodh gach aon tséideog ag an bpéist a d'iarraidh é a shéideadh anuas den chapall ach gach aon bhuille don chlaíomh ag Seán ar an bpéist agus geall leis dath dearg ag iompáil ar an loch le fuil na péiste. D'iarr sí sosadh comhraic arís go dtí na máireach. Geobhair, arsa Seán. Do scaoileadh iníon an Rí don charraig agus d'imigh Seán abhaile agus ní fheadair éinne cérbh é. Chuir sé an capall agus an t-éadach uaidh i dtigh na n-athach agus d'fhill abhaile leis na ba 'na sheana éadach féin arís. Bhí an feirmeoir is a bhean tagaithe. Sea, arsa Seán, is dócha nach gá dhíbh imeacht a thuilleadh. go bhfuil an bhean óg aici inniu nó an bhfuil. Airiú, éist, a dhiabhail, arsa an feirmeoir, scéal diail greannmhar eile atá againn. Tháinig gaiscíoch eile inniu, ar seisean. Ní hé an fear inné a bhí in aon chor againn inniu, ná an capall céanna, agus thug sé an cor, thug sé an cor don phéist ba mheasa fuair aon rud riamh. D'iarr sí sosadh comhraic air go dtí amáireach. Tá iníon an rí dultha abhaile i gcomhair na hoíche agus caithfear í a thabhairt ann arís amáireach agus caithfeamna go léir dul ann agus ar do bhás a dúirt sé táim á fholáireamh ort i dtaobh is gur dheocair dom cuimhneamh ar gach éinne gan na ba a leogaint i gcoill na n-athach. Ó níl baol orthu arsa Seán. Ná deinidís aon bhuairt duit. Sea, nuair a dúirt, nuair a tháinig an mhaidin do bhí ba crúite, chomáin Seán leis iad isteach sa choill agus chuaigh muintir a' tí fé dhéin na locha. Sea, tá sé chomh maith agam, arsa Seán, is dócha dul féna ngéin arís. Chuaigh sé go dtigh na n-athach ar dtúis agus do dhein sé. Amach leis sa stábla agus a phioc sé amach an gillín capaill ab fhearr a bhí ann. Tháinig in áirde air agus do dhein fé dhéin na locha. Níor thóg sé i bhfad in aon chor dul ar dul ann. Ní claíomh a rug leis in aon chor ach seana bharra mór iarainn a bhíodh aige na hathaigh i bhfuirm 'á chaitheamh i bhfoirm á chaitheamh nó i bhfoirm chun saghas éigin cleas nó clis a dhéanamh leis. Thóg sé leis an barra mór iarainn agus níorbh fhada dó ag feitheamh in aon chor. An slua mór daoine ann nuair a chonacthas an phéist ag teacht. Isteach leis ina choinnibh agus do chuaidh sé níos sia isteach ná mar a théadh na laethanta eile. Níor leog sé dhi teacht an-fhada amach in aon chor nuair a thosnaigh sé uirthi leis a' mbarra iarainn agus níorbh fhada a bhí an comhrac acu le chéile nuair a bhris sé a ceann agus d'imigh sí ansúd ar bharra an uisce 'na corpach, 'na corpalach mharbh. Airiú! Do bhí na gáirí, bhí na gáirí ar mhuintir na tíre go léir nuair a chnoiceadar cad a bhí imithe ar an bpéist. Agus do scaoileadar iníon an Rí den charraig agus do cuireadh in airde ar stáitse nó ar ardán eile í ag gabháil buíochas leis na daoine agus chun buíochas a ghabháil leis an ngaiscíoch a shaor í. dá bhfaigheadh sí aon chaoi air. Do bhí gach éinne ag gabháil an treo agus do bhí ana shúil, ana shúil ag iníon an Rí ar an ngaiscíoch agus do ghaibh sé amach chomh dithneasach san ná fuair sí aon uain ar fhéachaint air i gceart. Bhí siosúr beag aici agus do thug sí gearradh den tsiosúr ar a chuid gruaige. Do rug sí léi loca den gruaig, loca den ghruaig idir a méireanta. Ach d'imigh Seán. Chuaigh sé abhaile. Más baile a thabharfá a thabharfaidh mé ar chúirt na n-athach dó. Agus d'athraigh a éadach arís agus chuir treo ar a chapall. Nuair a bhí san déanta aige chomáin sé chomáin sé abhaile na ba agus do bhí muintir a' tí tagaithe roimis. Do bhí foláireamh tabhartha ag iníon an rí do gach aon duine acu den tslua sara bhfágadar, sarar fhágadar an áit, go gcaithfeadh gach aon fhear a bhí san áit teacht amach, teacht amáireach féachaint cé hé an fear go mbeadh an gruaig oiriúnach dó, nó go raibh an loca gruaige gearrtha aici as a cheann. Sea. Do bhíodar ag caint ar obair an lae agus an chuma gur mhairbh an Gaiscíoch í leis an mbarra mór iarainn agus an saol le breáthacht anois a bheadh as so amach ag muintir na tíre nuair ná déanfadh an phiast a thuilleadh trioblóide dhóibh. Agus a Sheáin, a dúirt an feirmeoir, pé críoch a bhearfaidh na ba amárach is dócha go gcaithfir iad a d'fhágaint istigh nuair ná fuil éinne chun iad d'aoireacht caithfirse dul linn amáireach. Cad é an gnó atá agamsa libh, arsa Seán. A leithéid seo, a dúirt sé, An fear a mhairbh an phiast, do bhain sí loca gruaige le siosúr a bhí aici amach as a ghruaig agus tá an ghruaig sin aici. Tá pé fear go mbeidh an ghruaig sin oiriúnach dó aici le pósadh, ní phósfaidh sí éinne eile. An diabhal gnó agamsa ag dul ann, arsa Seán, ní haon bhaol gur mise a phósfaidh í. Ní dhéanfadh sé an gnó más ea. Caithfir dul ann, mar chuirfí as an áit sinn mara mbearrfaí gach aon fhear sa dúthaigh ann. B'in mar a bhí, agus do bhí a fhios ag fearaibh na dútha go léir cad é an gnó a bhí ag dul ann an lá san. agus ní raibh aon duine acu geall leis ag dul ann ná go raibh sceamh éigin de shiosúr tabhartha aige ar a ghruaig féin féachaint an mbeadh sé oiriúnach don ghruaig a bhí bearrtha léi ag iníon an rí. Níor dhein Seán pioc, agus b'éigint dó gluaiseacht ar maidin in éineacht leis an bhfeirmeoir. Do bhí sí in airde ar stáitse arís agus gach aon fhear ag gabháil fé n-a bhráid agus an ghruaig aici á socrú san áit a bhíodh gearrtha den ghruaig acu. Ní raibh sí oiriúnach d'aon duine acu. Bhíodh athrach dath, athrach dath nó athrach gearradh nó rud éigint i n-easnamh chun gur ghabh Seán an treo. Do chuir sí an gruaig san áit 'na raibh sí gearrtha ar Sheán bhí sé oiriúnach. Do chaith sí a lámh tímpall ar Sheán ní leogfadh uaithe é. Do bhí iúnadh an domhain ar na daoine go léir cérbh é féin agus ní raibh iúnadh ceart ar éinne ar an bhfeirmeoir ach ar a fheirmeoir go raibh sé in aimsir aige nuair a chonaic sé gur b'é a bhí tofa ag iníon an Rí chun é a phósadh. Níor leogadh Níor leogadh abhaile in aon chor é in aonacht leis an bhfeirmeoir. B'éigint dó fanúint i dtigh a Rí an oíche sin agus tar éis tamaill do pósadh le hiníon a Rí é. le hiníon an rí. Do thug sé cúrsa a triall ar an bhfeirmeóir agus d'innis sé dho mar gheall ar na hathaig agus tá an ríocht agam-sa le fáil, a dúirt sé, ón rí, ón rí agus táim a' tabhairt na coille duit-se agus cúirt na n-uathach agus féadfair na capaill bhreátha atá ann a bhreith, a bheith agat. Ní gá dhuit aon eagla a bheith ort as so amach go mbeidh uathach nó púca chun do chuid stoic a chur amach as a gcoill. B'in mar a bhí agus tar éis tamaill nuair a bhíodar pósta do chuaigh Seán agus a bhean abhaile chun go bhfeicfeadh sé a athair agus a mháthair. Níor fhág sé 'na dhiaidh sa bhaile iad ach do thug leis iad a triall ar thig a rí agus ansan is ea a mhaireadar go léir in aonacht as san amach, an ríocht go léir ag Seán agus saibhreas agus an saibhreas agus b'id é an críoch a rug é ó bhí sé ina rud bheag anáirde ar chluais an chapaill.